Oien etxe barreta jaizkibel kompainiako ba, kapitaina, keixo, egunon? Keixo, egunon. Bueno, pozik ikusten zaitugu, ez? Bai, behingoagatik balorazio hau egin alizatea, postasunarekin festa ospatu alizatea azken finean, hori dela gure helburua izugarria da, ez luke albiste izan beharko, baina bai, gaur oso pozi gaude, kale nagusia oso ederra izan da, eta bueno, ba, espero dezagun honegia atzera pausurik ez edukitzea. Balorazio oso positiboa egiten dugu, sabeingoagatik bai. festaren inguruan hitz egitea tokatzen zaigu, bai. ez? Eta uste dut horrek dagoeneko ba, punto eta parte bat e, sortu dezakela ba, orain arte egin izan ditugun balorazio guztietan, oso oso emozionatua gaude, kale nagusia oso ederra izan da, benetan esker beroenak eman nahi dizkiogugu babestera etorri den jende guztiari zen egin dute gure bidea izatea, ba, gauza, bueno, eder eder bat, eta hori behingoagatik ba, esan alizatea gure musika entzun dugula, pausuz gora eta bere egin dugula, inolako arazori gabe, hori zen nahi genuena, eta espero dugu, bonek ba, puntu eta parte bat sortuko duela, ba, hemendik aurrera egin beharreko lanean. Elkarrizketetara heltzen diogu berriz ere, irailaren bederatzetik aurrera lan asko daukagu egiteko, eta uste dut gaurkoa ikusita, ba, badauzkagula beste modu batzuk aurrera egin alizateko, eta guk elkarrizketaren bideari eusten diogu, eta bai maritu nahiko genuke, orain arte inoiz eman ez dugun mezu batekin ez, baina zorionak, ez? Zorionak ondarribiko herriari bere egun garrantzitsuan, gaur festa egiteko eguna da, elkarrekin ospatzekoa, uste dut gu ba, norabide horretan gaudela dagoeneko eta eta benetan oso pozi gaude zorionak herritar guztioi gu ikustera etorritako jenari eskerrik beroenak eta lan egiteko ba, izugarrizko indarra eman digute bon, entzuleak e, eh, bon, idei bat egiteko eta bereziki Ipar Euskal Herrian entzuten gaituztenak e, eh, bon, ba, jakiteko ardura ikaragarria da, mila lagun inguru e, parte hartzen dute Jaizkibel kompainian. kezka eta ardura zen aurreko egunetan, kontuan hartuta e, bereziki e, aurreko egunetan ondarribiko emakumeak kolektibo hori aipatzen zutela, e, ordutegi aldaketa eta proposatzen zuten hasiera batean eta ez zutela e, plastiko beltzarik aterako Ordua ez duzute aldatu eta plastikoak ez dira gertu. Hori da, eske kontua da barne saiak egiten duen eh, ebazpenak berak e, argi eta garbi esaten zuela azken urte guzti hauetan plastiko beltzak eh, ez direla legezkoak, beraz ez da eskaintza hori egiten zutenean nolabait, bueno, txantai moduan ikusten genuen eta gainera ikusten genuena zen e, ba, plastiko beltzak ezin genitula trukatu eskubideen kontra eta eta horretan gu ez ginela sartuko ebazpena betetzea, uste dut aurten eman duten irudiarekin, ba, Bueno, ba beste modu baten helduko garela iraiaren bederatzitik aurrera ekin beharreko ba, elkarrizketa guzti horiei eta bueno, guk kontuan hartzen dugu eta balorean jartzen dugu, aurten ba, plastiko beltzak esagoteak sortu den giroa, lasaia izan dela, guk lasaitasun espasatu izan dugula gure ordutegia respetatuz eta aldi berean alardea bere orduan ateratzeko ordutegi hori errespetatuz argiutzen bai dugu guk beti errespetuz jokatu dugula alardearekiko eta hori eskatzen genuen gure konpainiarentzako eta gaur, bueno, ba, azken urteetako irudiarekin konparatuta, ba bai, ba, errespetuarekin, bueno, sartu gaitezke detaietan, baina bai, orokorrean errespetuarekin topatu gara eta hori da nahi duguna. E, aipatzen genuen mila lagun inguru, eh, parte hartu duzutela gaurkoan, e, bueno, ba, Jaizuel Konpainiaren eh, desfile honetan, urtez urte sendotzen egonkortzen ari den e, bueno, errealitate bat da, dudarik gabe, belaunaldi berriak ikusten ditu, kuadrillak, bueno, laguna pixka bat, e, bueno, hori besta, postekoa da. Esta. Bai, eta hori da ondarribiko gizarteren e, isla uste dut, ez? Ba, geroz eta ba, normalizatuago eta herrian beste konpainia bat bezala ikusten dutela gazte askok eta asko jaizkibel berarekin batera hasi dira, o ez dira pasatu hogeita hiru urte debalde, eta bai, ba, beste bat gara, eta ni geratzen naiz, ensaiotako batean neskatila batzuk entzun nituen bereien artean hitz egiten, eta batak besteari galetu zion, hau zer da? Eta ez da zuzion, konpainia bat. Ba hori gara, ondarribiko beste konpainia bat alardean parte hartu nahi duena, eta eta uste dugu ba, normalizazio hori geroz eta gehiago ikusten dela, bai gure kopuruetan gutxalotzera datorren jendean, ondarribiko herritarrengan sortzen den ba, giro lasaian gu ikusterakoan, eta kale nagusia berriz ere, ba, nolabait horren isla da izan bartzun, eta eta hori ikusi dugu. Hori da, azken finean, eh, kale nagusia da, e, bueno, eh, gaurko egunaren momentu bat, e, mm azken finean, bueno, ba, egia da, ba, behar bada e, komunikatiboki ba, gehien ikusten dena, baina horretaz gain baitare, bueno, ba, gaur daukagunean, e, bueno, egoera e, e, ezberdin asko egongo direla, horretik baita ere egon dira, lardea, edo gaurko eguna asko ze zabalagoa da. Hori da, bai, e, guk beti esan izan dugu, argi dagoela, kale gertatzen delaren inguruan, hitz egin behar dugula, ez, eta egoera oso violentoak eman izan direla orain arte, baina guk e, eh, ondarribiko beste dozein konpainiak bezala, ondarribiko beste kaletan eta Guadalupera ere bai juten garela, eta Guadalupen beste konpainietako jendearekin lasaitasun osoz naztu izan gara, orain jendea herrira poteatera jaitsiko da, eta poteatzen ikusiko dituzu konpainez berdinetako pertsonak elkarrekin poteak hartzen, ba, ba hori da azkenean, ez? Eta, eta bilatu nahi izan da irudi desitxuratu bat gure ustetan, eh, bueno, ba, Eh, nolabait violentzia maila hori igoarazteko eta ikusteko jaizkibelek ez daukala, ba, benetan daukan onarpen hori herrian. Eta uste dut orokorrean ba, onarpena zitze egin behar dugula, argi dago la jende batek ez gaituela gustoko, ez dugu gezurrik esango, baina orokorrean normaltasunez pasatu izan gara beste ondarribiko kale guztietan. Parte hartzei liburu egin dugu, baina esan bat dugu baita ere, bueno, ba, hor jarraitzaileak edo sustengoa ematen, bueno, ba, inoiz baino jende gehiago ikusi dugula baita ere, espaloietan, konpainiaren atzetik, pixka bat hori nola ikusten. Bai, bueno, guretzako ezin da jende guztionen babesa, beraie gabe askotan izan izan dugu ezingo genukela kale nagusia igo eta benetan eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu urtetik urtera ba, kale nagusian gurekin e, ba, gu animatzera etorri direnei, berai egabe izango zelako hori soportatzea, nola bait, eta urten soportatu baino egin digutena izan da izugarrizko paria eman, eta eta hori, ba bai, e, ez dakit, emozioz e, beteta, gaude zelako irribarre eta txaloekin jaso gaituzten ikaragarria zen, eta beraie gabe honek ez luke zentzurik izango. Horretaz gaima eta, bueno, erakunde publiko, e, sindikatu eragileen e, jaso duzute, ikusi izan ditugu beste urtetan, e, onera agerturatzen e, direnak, baina berri batzuk ere bai. Bai, e, bueno, ba, alderdi sozialistako jende asko etorri da, eta bueno, ba, guretzako oso garrantzitsua da, ez? Ba, arkupe horietan, ba, ordezkari politikoen aldetik ikusten duguna, baina bai azpimarratu neko genuke udalaren partetik oraindik ba, falta hori sumatzen dugula, eta bueno, ba, espero dugula ba, beste momenturen batean helduko dela, zergatik ez arratsaldean ba, arrera hori maila parekoan egingo digula, gure konpainari eta alardeari egiten dio moduan. Gorka egunak irekitzen ditu aukera batzuk etorkizunari begira, bueno, e, kontuan hartuta aipatu dugun guztia, ez? Eh, eman den irudia, eh, somatu diren aldaketak txiki batzuk, pixka bat hori nola ikusten duzu? Bai, uste dut gaurkoan ba, jarri ditugula oinarri batzuk hemendik aurrera egin barreko lanarentzako. Guk eh, asko azpimarratu izan dugu elkarrizketa behar dugula ba, egoeraren inguruan e, eh, ausnarketa bat egiteko eta egoera hau desblokeatzeko, gu elkarrizketaren alde apustu egiten jarraitzen dugu eta uste dugu ba, gaurko egoerak mai gainean jartzen duela, bueno, ba, aukera paregabea beste modu batean elkar gaitezen eta guk beste behin ere ba, mm, gonbidapen horrekin edo egiten zen apustu apustu horrekin ba, aurrera jarraitzen dugu. Oian etxe horreta esker mila, eh? Ba, gurean izatagatik, mila esker. Mila esker zuei.